Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 10-ն է, տարվա 100-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1840 թվականի այսօրը դադարեց գոյություն ունենալ հայկական մարզը, որը ստեղծվել էր 1828 թվականին Նիկոլայ առաջին ցարի հրամանագրով Թուրքմենչիայի պայմանագրի վավերացումից հետո։ 1912-ի ապրիլի 10-ին Տիտանիկ հայտնի նավը սկսեց իր ճանապարհորդությունը։ 1992 թվականի այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղում ադրբեջանական զինված ուժերը իրականացրին խաղաղ բնակչության կոտորած։ Ադրբեջանցիների կողմից սպանվել ավելի քան 50 հայ, այդ թվում 30 կին։ Պատանդ է վերցվել շուրջ 50 մարդ, այդ թվում 9 երեխա եւ 29 կին։ Սկսվեց գյուղի հրետակոծությունը։ Կեսօրի մոտ ադրբեջանական Գուրթուլուշ բատալյոնը 20 զրահամեքենայի ուղեկցությամբ մտավ գյուղ։ Պաշտպանական ուժերը տեսնելով, որ չեն կարող դիմադրել անհավասար ուժերին, նահանջեցին, զգուշացնելով գյուղի բնակիչներին։ Հիմնական բնակչությունը լքեց գյուղը։ Ծերունիները եւ հաշմանդամները պատսպարվեցին նկուղներում։ Հաջորդ օրը հայերը ազատագրեցին գյուղը եւ գտան խաղաղ բնակիչների դիակներ։ Մի քանիսը գլխատված է, մյուսները այրված կամ աչքերը հանված։ Քերոլայն Քոքսն է հիշում այդ օրը։ Այն ինչ որ մենք տեսանք, նկարագրության ենթակա չէ։ Գյուղն ամբողջովին ավերված էր։ Մարդիկ թաղում էին զոհվածներին, ավելի ճիշտ այն, ինչ հնարավոր էր թաղել՝ տանջամահարված, կենթանի այրված, կտրտված կամ սղոցված դիակի մասեր։ Մի մասին թաղել էին նախորդ օրը նկարահանելու համար նրանց հանեցին, թեև հասկանում ենք, թե ինչքան ծանր է հայերի համար։ Այդ օրերին Մարաղայում նկարահանվածը փաստում է այդտեղ իրագործված սոսկալի կոտորածի մասին։ Գլխատված եւ կտրտված դիակներ, երեխաների դիակներ, արյունոթող եւ մարմնի մասեր, որտեղ սղոցել էին նրանց։ Մենք տեսանք արյունոտված մանգաղներ, որոնցով կատարել էին այդ եղեռնագործությունը։ Հավանաբար դրանք պետք էր վերցնել մեզ հետ որպես վկայություն, բայց ես դա չկարողացա։ Բնակիչների սպանելուց հետո ադրբեջանցիները թալանել եւ վայրել էին գյուղը։ Զինվորներից հետո հայտնվել էին քաղաքացիներ եւ շարունակել թալանը։ Մենք տեսանք մի քանի լիքը լծված պայուսակներ, որ դիակապտիչները չէին հասցրել տանել։ Մեջբերման ավարտ։ Մարաղայի կոտորածն իրագործելու համար Ադրբեջանի զինված ուժերի Գուրթուլուշ գումարտակի հրամանատար Շահին Թալի Բողլիթագիևը ստացել է Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչումը։ 2010 թվականի ապրիլի 10-ին Լեհաստանի նախագահ Լեխ Կաչինսկու ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց Սմոլենսկի մոտ, ինչի հետևանքով մահացավ Կաչինսկին եւ իշխանության ներկայացուցիչներ։ Այսօրը ծնվել են 401 թվականի այսօրն է ծնվել Արևելյան հռոմեական կայսրության կայսր Թեոդոսիոս Բկրտսերը։ 1847 թվականի ապրիլի 10-ին է ծնվել ամերիկացի հրատարակիչ, լրագրող, դեղի մամուլի հիմնադիրներից մեկը Ժոզեֆ Պուլիցերը։ 1875 թվականին Պուլիցերը դարձավ Սահմանադրական ասամբլեայի անդամ։ Նա առաջարկ է ստանում աշխատել Վաշինգտոնում որպես իրավաբան, սակայն նա չի էլ սկսում այնտեղ աշխատել, քանի որ թերթի բիզնեսը լիովին կլանել էր նրան։ 3 տարի անց Պուլիցերը գնեց St. Louis Dispatch թերթը եւ սկսեց ձևափոխել թերթի բիզնես մոդելը։ Թերթը նա գնեց բավականին է ժան գնով, բայց այդտեղ նա ներդրեց իր ամբողջ կարողությունը, որը բավականին համեստ գումար էր։ Այնուհետև նա գնեց նաև St. Louis Post թերթը եւ երկու թերթերը միավորեց St. Louis Post Dispatch անվան տակ։ Նա կրկնապատկեց թերթի տպականակը, ինչը եկամուտը հասցրեց 45 միլիոն դոլարի։ Հենց այս թերթում էլ նա առաջին անգամ փորձեց օգտագործել նոր ժուրնալիստիկայի տարեր, ընթերցողների ավելի լայն շրջանակ ձեռք բերելու համար։ Նրա ամենակարևոր նորություններից էին թերթերի կանոնավոր արշավները տարբեր առիթներով՝ քաղաքական բացահայտումների եւ ճչուն վերնագրերի միջոցով։ Այդ արշավները բարձրացնում էին թերթերի շրջանառությունը, դրանք դարձնում ավելի մասսայական եւ զգալի եկամուտ բերում հրատարակչին։ Նա Սենթ Լուիսում պայքար էր սկսել կոռուպցիայի դեմ եւ այդ պատճառով շատ ճշնամիներ էր ձեռք բերել։ Օրինակ 1882 թվականին նա մի հոդված հրապարակեց, որում մեղադրել էր հայտնի դատախազին կաշառակերության մեջ։ Լուրջ վեճ ծագեց։ Արդյունքում Պուլիցերը սպանեց դատախազին։ Նոր սկանդալ բռնկվեց եւ նա ստիպված եղավ հեռանալ քաղաքից։ Պուլիցերը առողջական խնդիրներ ուներ եւ որոշեց որոշ ժամանակով տեղափոխվել Եվրոպա, հանգստանալ թերթային պատերազմներից։ Սակայն երբ 1883 թվականին ակարդ ժամանակով կանգ առավ Նյու Յորքում, նրան այցելեց ֆինանսիստ Ջեյ Գուլդը, որն էլ առաջարկեց նրան գնել World Dorathert-ը 346000 ԱՄՆ դոլարով։ Պուլիցերը համաձայնեց։ Շատ շուտով թերթը դարձավ քաղաքում առաջետարներից մեկը։ Իդեպ Ժոզեֆ Պուլիցերը դարձավ այն լրագրության հիմնադիրներից մեկը, որը նախատեսված էր բոլորի համար։ Երբ Պուլիցերը գնեց The New York World թերթը, տպականակը չէր գերազանցում 15000-ը։ Իսկ արդեն 15 տարի անց 1898 թվականին տպականակը հասավ 1 միլիոնի։ Երկու թերթերը մեկտեղ 20 միլիոն դոլարի եկամուտ բերեցին հրատարակչին։ Հավանաբար քչերը գիտեն, Պուլիցերի շնորհիվ է Նյու Յորքի հանրահայտ խորհրդանիշ ազատության արձանը հայտնվել Նյու Յորքում։ Պատմությունը հետևյալն է։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը արձանը նվիրել էր ամերիկյան ժողովրդին նշան բարեկամության։ Տարիների ընթացքում ազատության արձանը դարձավ ոչ միայն երկու ժողովրդների բարեկամության նշան, այլև ազատության խորհրդանիշ։ Բայց արձանը ԱՄՆ տեղափոխելու գաղափարը ողջևորությամբ չընդունվեց, եւ կառավարությունը հրաժարվեց ֆինանսավորել նախագիծը։ 1885 թվականին հենց Պուլիցերը հերթական արշավը սկսեց գումար հավաքել ազատության արձանը Ֆրանսիայից Նյու Յորք տեղափոխելու համար։ Արդյունքում հավաքվեց 100 000 դոլար, եւ ազատության արձանը հայտնվեց Նյու Յորքում։ Նոր ժուրնալիստիկայի սկզբունքները արագորեն յուրացվում է ամերիկյան մամուլի կողմից։ Պուլիցերի հաջողությունը շատերին է գրավում։ Լրագրության նոր սկզբունքները օգտագործվում են Դեթրոյթի, Չիկագոյի եւ Միացյալ Նահանգների շատ այլ քաղաքների հրատարակիչների կողմից։ Ժոզեֆ Պուլիցերը մահացավ 1911 թվականին երկար ժամանակ հիվանդության դեմ պայքարելուց հետո։ Ըստ նրա կտակի 2 միլիոն դոլարով ստեղծվեց Պուլիցերիա մրցանակի հիմնադրամը։ Այն այժմ ամենահեղինակավոր մրցանակներից է ամերիկյան, որը տրվում է գրականության, լրագրության, երաժշտության եւ թատրոնի ասպարեզներում հասած հաջողության համար։ Մրցանակները հանձնում են 1917 թվականից ամեն տարվա մայիսի առաջին երկուշաբթի օրը Կոլումբիա համասարանների հոգաբարձունները Նյու Յորքում։ Մրցանակը 10000 ԱՄՆ դոլար է։ 1929-ի ապրիլի 10-ին է ծնվել շվեդ դերասան Մաքս ֆոն Սյուդովը։ Առավել նշանավոր են շվեդ հայտնի ռեժիսոր Ինգմար Բերգմանի ֆիլմերում նրա խաղացած դերերը։ 1932-ի այսօրն է ծնվել եգիպտացի դերասան Օմար Շարիֆը, 1937 թվականին հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, գրող եւ հասարակական գործիչ Հենրի Կանասյանը։ 1952-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի հայտնի կինոդերասան Սթիվեն Սիգալը։ Հետաքրքիր փաստեր Սիգալի մասին՝ նա Այկիդոյի վարպետ է 7-րդ դան, երաժիշտ եւ շերիֆ։ 1972-ի այսօրն է ծնվել խորվատ ֆուտբոլիստ Մարիո Ստանիչը։ 2001 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ շախմատիստուհի Աննա Սարգսյանը։ Նա Հայաստանի շախմատի կանանց հավաքականի անդամ է, շախմատի Եվրոպա 2019 թվականի թիմային առաջնության ոսկե մեդալակիր եւ կանանց գրոսմայստեր։ Այսօրը տոնում են այսօր դիմադրության շարժման համաշխարհային օրն է։ Այսօր ապրիլի 10-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 265 օր։